Alexander von Humboldt Se oni serchas in la interreto pri famae fratoi, oni trovas, inter pluraj famae, set ne gravae, ancao quelcaen gravaen tiaen homoen. Inter ili la fratoi Jacob cae Wilhelm Grimm, inter alie autoroi de la fabeloi de Grimm, cae de la grande germana vortaro, cae la fratoin Alexander cae Wilhelm von Humboldt. Pasent jare Germanio festis la 250 quindec jaran jubileon de Alexander von Humboldt. Cio nascigis la 14 de septembro de 1769 in Berlino. La tutan jaron ocasis eventoi, prelegoi, expositioi, discutoi, specife in la germana cef urbo. En la german lingua reteo de la fama universitato Humboldt, Berlino, legeblas interalie, en pli ol tridec eventoi la HU, Humboldt Universitet, discutis pri la actualezzo de la esploristo malconvrinto cae pioniro de tut mondigio, cae cil lia interfacae metodoi povas helpi solvi hodiauen problemoin. La festo iaro pritractis ecte la mont amplexanta esplor aliro de Humboldt gis lia politica engagigio, defendon de homae raitoi, cae liain ideoin pri dauri povo cae climata protecto. La programo inclusivis discutoin, prelegoin, legadoin, concertoin, guidatain visitoin, presentoin, conferenzoin, infan eventoin, exposizion cae grandan someran feston. El alia reteo, dedicita specifica alla ducent quindec jara jubileo, mi transdonas jenaen informoen. Mont Civitano, infano de Prusa hugenota familio, Humboldt estis educata du lingve, germane cae france, cae dum sia tuta vivo li movigis inter plurae landoi, culturoi, lingvoi. Sia inscribajoin cae correspondajoin li redactis en la germana, franca, latina, hispana kai angla. Dum siai esplor voyagioi li havis contactoin cum usonae presidentoi, latin americae vic regioi cae revoluciuloi, vesper mangis ce la rusa Tsaro, rencontigis cun polae dissidentoi, logis ce cubae sucer baronoi, cae voyages kun indigenae sherpoi. Li interesigis pri la cultura historio de la antiqua monumento de Azio, same kiel di tiui de Europo cae Americo. Humboldt estis Europano, sed ancao civitano de la mondo, samtempe Prusa chambelano cae Parisa Academiulo, politica consilisto cae sendependa autoro, kiu raportis pri siai contactoi con potenciuloi. Dum IARDECOI la colonia sistemo, la sclavetso ca la demando de la sendependetso de la hispan-america e colonioi ocupis lian pensadon ca publicigadon. Tio estas PLEI clare esprimita in lia estudoi pri Nova Hispanio, Mexico, 1811, ca Cubo, 1826. Autoro dum la curo de sia prescao naudegiara vivo, Humboldt publicigis teme, have, cae amplexe, considerindan nombron da textoi. Pli exacte, proximume, quindec libroin, cae pli ol octcent tractatoin, articoloin, cae esseioin, publicigitain in revuoi, gazetoi, cae libroi. Aldonigis multae academiae prelegoi cae la publicae senpagae, pagae cosmo conferenzoi in Berlino. Ege productema cae creiva autoro, Humboldt directigis cae alla scienza cae alla generala publico, nenur in la Germana. La tut civitano pensis, comunicis cae scribis in plurae lingvoi. Li postlasis amplexegain materialoin qui estas conservitae ciel lia scienza heredajo appartenas al ili anca la voyage et tag libro de lia grandai usonai rusa et siberiai kai aliai esplor voyagioi. pri ein informoin pri lia fascina vivo verco oni trovas in lia multega lettero kai in miloi da lettero kai scribajo de aliai homoi esploristo In 1796, la dudec sep jaraja Alexander von Humboldt formulis la scienzan programon cium li sequis dum sia esplora vivo. Per imperia geofisica cae vivo scienza esplorado, li voles malcovri dinamican equilibron de naturae fortoi, considerante la naturon ciel unuetson de ciovi aspectoi, substanzoi, cae vivanta estagioi li nome sian scienzon fisico de la mondo. La ideo pri la interna ligitezzo inter naturo cae culturo estis la guida principo de lia laboro pri la economio de la hispana vic regioi in Americo cae de lia studoi pri la historio de la europae malcovroi de aliae regionoi in la decquina cae decsesa iarcentoi ancora in sia malunezza verco cosmo schizo de fisica prescribo de la mondo 1845 cis 1862 li consideres la homan historion qui historion de la scio pri la tuta mondo voyaggianto in autobiografia schizo de 1806 li confessis plena de maltranquilletso ca excitetso, mi neniam gioias pri tio cion mi atingis. Mi estas felicia nur ciam mi entreprenos io novan, pli exacte tri aferoin samtempe. Estas tio mensa stato de morala maltranquillezzo, risulto de nomada vivo, cio instigis Humboldt dum sia tuta vivo. Lia esplora viaggioi servis por malcovri la interagadon de la naturae fortoi. Pro tio, i voyages tra la continentoi, desegnis montoin cae rocaen profiloin, collectis plantoin cae multaen datumoin. Li provis compreni la mondon compare. La unuae voyagioi in Europo avis preparan caracteron. Humboldt testis instrumentoin, mesur cae scrip metodoin, cae practicis mont grimpadon. Poste, dum river voyagioi, marsciadoi tra stepoi, grimpadoi sur vulcanoi, cae dum sia voyagio tra la America tropic regionoi, 1799 gis 1804, li eltrovis sian vivu proiecton. Li rigardis la mondon ciel tutetson. In 1829 li successis fari duan gravan esplor voyagion, ci foie tra Russio ca Siberio gis la Cina landlimo. En malgranda articolo de la Esperanta Wikipedia trovigas kelkai aliae detaloi. Exemple, en Latin Americo li interalie modernigis geografia en mapoin cae esploris locaen plantoin. La resultoi de tio voyaggio poste estis fixitai in tride quar voluma vercaro. Li mortis in maio de 1859, prescau naudegiaragia, in sia nascid urbo Berlino.